you know something systems, a mix of those systems throughout history. And the war I find that it's all so amusing. And to think I did all, and may I say, not in a shy way. No, no, not me. I did it my way. For what is mine? What has he got? If not himself, then he has not. Not to say the things that he truly feels, and not the words of someone who kneels. That record shows I took all the blows, and it is mine. skaka land och, och varande Polen gripande eh, och eh, förstår man inte tyska tror jag ändå perfume, the scent was perfect. In the dusk by the moon, there must be many ways to ask it to my room. Friday, I'm getting ready to roll. I want to blue eyes, start saying hi and hello. But I can always tell she'd rather be alone with some other guy. Real sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, get by by, baby, baby, bye. Nu blir det direktsändning från Lång-Gunnar Andersson och programmet heter Sverige Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. par glittrande ögon som djup i mitt inre vara igång och så. Så tar det varma och jag hade fungerar också. Fungerar i alla fall och för februari 2010 dagarna. Syns till snöade vatten fortsatte vara i kanten och så. Kan jag titta ut när man eh, på något sätt kom förbi. Jag tror det var där företag alla kanske var väldigt kallt givetvis. Man trodde det skulle klara det, men inte så. Det var mycket i vägen och, så. Stannade jag för att pusta och öst man. Det tog på mina man jag har fått en serverändring i alla fall till kanal 2 där. Nu fungerar den också faktiskt på radiokanalen. Låt eh, snedstreck ute i kylan. Lika tror jag. Två ärtor fläsk på rulle 8,50. 8,50 och sådär. Den som man ska ut med vatten så. Koenigs. Han hade glasögon och igen från sig i sopp. Jobbar mycket, mycket långvarma. Gång dygnet runt. Det går väldigt sakta och väldigt, väldigt långt jobbat med dessa två datorer. Agerar så fort om man säger så. Efterning och även med eh, all eh, dagens. Däremot så kan man inte om. Det är färdigt fel in efter körkortet och fyra Hälsingland slösade i vi mot den här stark. Den här tragiska... Med risktagande. Ja, jag har ju exemplifierat det i en, eh, vad har, har hänt och vilka risker som... Det är ju ett antal där som jag menar har att... Hon har alltså kört för fortledning ledningvis då, har bara haft... Ja, hastigheten menar jag är hög och eh, bevisning på att... Eh, alltså har bara haft rätten. Flera steg Sägs misstänkt enligt dig. Petersson talar eh, sig om, tänker jag. Lagare, eh, lagarbiträde. Jag är ju flicka åklagarens åtal kom åt. Jag är också möjligt viktig. Hon ser i det här. Mycket känslor. Så att också liksom avsvara känslorna hos Anvidat, även hos mig och i CD. på det här sättet. Målet då? Du på bevisen. Han har lagt fram och skakar eh, ett mycket de i målet. Mm. En bevis och det kommer bli grov grov och det fängdes. Vad blir domen rubric straffvärd straff. Advokat massor Tillhöra höra den advokat. Och så här sa kvinnans inställning till de unga. Det beroende på att, hon inte kan se att påstår här. Kan så hon genomgått fritse och spår det kommer upp. Fängelse, man ser det åklagare. Alltså, jag vill inte neka bra av det som kommer fram. Advokat rättegång, rättsförvaltningen, Sunesson. Sundsvall gick man. Det var ju så det är gillbart det här i Långsuttan. På Bastastationssamma var det. Tack så får man vara här typen av uppkopplet och så. Konceptet. Många underhåll och så. Brott är stabilare på uppkopp. Itius i Stockholm går upp till Härjedalen och har ihopkopplade och så. sånt. Har gjort en del redan. Inte grann. Live <clears throat> Online Radio-kanal. Hjälpte och så med. Det var under åren surr på den från igår där. Ett på live online radio. Efter dörren eller så då det var ganska dött på Itaboken. Barnaka där och så. Mycket mål och jag börjar väl att jag kan inte se det väldigt. Jag kan avumma. Klockan är 16. Svegot här från spriten som det inte dör. Södra. Plus det här Sverige. Hörs ju inte på onsdag, torsdag, tisdag. Sverige strömmar från Elgar svarig utgivare. Kom och tänk. Daniel Frände längre på rörelsen. Kan säga. Daniel Frände finns inte. Vad jag tänker på nu här. Programmen jag tar. Upp det. För att eh, Sverige liksom bland längre på radio så eh, jag tror han 20 det här. Han finns inte, jag vet inte. Men han är bo... Det är här, Lina Olsson. Han är bosatt. Radios bak tillbaka. Vad är Var alla fall där vi vaknar var tjuvan äh, eh, nu. Tog också. Hör du Svegot länge äh, eh, lite. Äh, så jag stannar här. Och man Hur länge har Radio Svegot så mycket jag? Alltså 2020 faktiskt. Jag ville gå in här. Där. Varför han på Radio 20 där man det mer åt det. Och på ifrån. Varför han hatade på vad det kan finnas. Det kan vi kanske kolla upp. I alla fall på så. Eller så. Jag kan se man att han efter december Det som man är Ja amn kan komma och så men sitter... inte 20 han ju rakt inte med oss och så. Vi kör troligt med grav. Det fungerar med oss driv. Men det är väl så man roter. Eh, så, eh, man kan ju undra va. Inte för konflikt, kanske har valt att lämna Sverige och sånt. Uppsvarmade interna problem mellan dem. Personliga problem, olika personer samarbete med varandra har vi varit med om förut. Åtkom. Gott av covid-19 Gävle så har stödet särskild inkomst vid Microsverige säger... kontakt med smittskydd Göteborg. Hej 2020 så. Hej Ria på det med det. Foto. Det här prövade själv. Sen 20, varför 18 eller hans då. För att jag till och tänkte pratar och så. Alls hans namn. Da. Man kan få fram att det är... Kanske. Jag måste ju nämna först innan jag kan ut vad det kan bero på. Att på hockey också, på tv-reklamen. Det är amerikaner från Afrika man tittar på skidor och så. Tv-reklam. Svart hockey. Någon finnas, eller kolla på. Från eh, Afrika. Och Ja, hej då du kupa. Liksom. Ehm, Ingla. Ingrid och Konrad som köpte fanns ingen sorg i det. Öttingborgs tingsrättra som man köpte han till. Ingrid, Ingrid hette det. De hade på sprit. Det heter om man ska ha direkt direktsändningar på eh, internet. Och det var det enligt sann eh, Helsingborgs tingsrätt. För några år. De blev tydligen för detta. Vi ser en text. Daniel Frändelöv. Uh, han har... Uh, Adjö mina vänner vad ni har lovat mig. Där stod det han. Jaha. Uh, Löv har tydligen tackat Radio Svegot och lämnat det projektet och så. Men varför man... Uh, det framgår i alla fall att de finns. mitten för sista gången. Jag gör mina vägmynt vad ni har lovat mig. Men orsaken vet vi inte. Eh, vad det kan bero. på. Inte hörs i radion och så. Och inte medverkar i... Uh... Han tackade för sig i Amber 2020. Det finns olika skäl till detta och det är väl egentligen någon slags privata orsaker och så. Det, om det är hälso det vet vi inte. Vad, vad har det betytt? Ja, jag kan... 20. Hörs icke. Men alltså, ja. Men som sagt, så har vi två stycken direktkanaler med oss här. 5.radiosteam123.com Direktkanalsteam23.com samt 4.caster.fm Vi strömmar och streamar med bara nummer ett och två med eh, den ena av dessa. Man kan ju nämligen spela in också Bad Stream. Eh, BUT där, Broadcasting Using This Tool. HP655 här. Inget mer. Tackar vi för. Brändelöv har Radio Svegot och så. Oklart varför, men... Da. Han pratade väldigt fort och så. Han har ju lämnat projektet tvärt i tjuv. Eh. Men det är oklart varför, men... Eh, det finns ju andra radioprogram. Det är då... Ja. Man kan ju undra varför. Det får vi inte fram riktigt och så. Orsakar man Han är ju borta från eh, radion. Ja. Borta från eh, radion. Så. Ja. Ja... Men det där med Svenskarnas hus är svårt för att det är ju inte alla som kan ta sig till Älgerås precis. Det beror ju på var man bor så. Vet. Eh, tycker det där. Och så. Jag tycker det faktiskt. Alltså. Först var det framåt då. Sen blev det motgift. Och sen blev det det fria Sverige och Radio Svegot eh, och så. Och svenskarnas hus. <laughs> ja. Så. Eh. Ja. Men man behöver faktiskt inte vara ett antal personer. Man kan alltså göra olika former av eh, projekt som man gör på egen hand och så. Faktiskt. Eh, man behöver inte vara liksom eh, för en massa. Men det står faktiskt att han ingår som ledamot i styrelsen där men han har väl kanske lämnat själva radion men han ingår ju fortfarande som ledamot vad jag förstår. och så. Jag hittade också en adress till Twitter också. Det kan ju vara till exempel att han har ett arbete där som gör att han inte kan hålla på och prata i radion där. Han måste jobba. Sköta sina arbetstider och så så att han kan inte eh, hålla låda i, i radioprogrammet där. Radio Svegot. Han måste jobba. Det kan vara ganska enkelt. Förr var det mycket konflikter och så, men grupper och så, men det har ju faktiskt lugnat ner sig på den fronten nu. Rent av, Ingmar? För att det var ju bråk och så förr, men eh, det tar vi inte upp för det var så länge sedan och så. De här olika interna bråken med olika nationella grupper och så. Eh, som det hördes i radion också, man bråkar med varandra. Olika konflikter och så. Ja, det har mörknat så länge och så. så att... Verkligen. Eh och så. Men han verkar ingå i styrelsen i alla fall, det verkar han ju göra. Så att han är fortfarande med i själva projektet men inte i själva radion. Väl. Ja, Frändelöv är ett ovanligt efternamn, det måste jag säga. Han är norsk, norsk släkt någonstans på norsk sida på något sätt. I släkten och så, men Frändelöv är ganska ovanligt efternamn. Det är inte många som heter så eh, i Sverige. Att man heter eh, Frändelöv. Det kan vara lite norskt eh, härkomst på detta. Ja, det segar sig framåt då. 16. Det går ändå åt rätt håll och så. Eh, det blev ingen sol och så, men eh, det var ganska mycket moln och så. Ja, det var mycket moln och så. så. Jag tror att den här Biden skulle allt och hans huvud och hans ansikte och så. Det är väldigt tyst egentligen från USA där. Och man ju i princip varje dag. Det har varit väldigt tjatande om Donald Trump hela dagarna. Men den här Joe Biden kommer direkt mycket på tv-rutan och så. Någon gång i och för sig, men... Eh, det var väldigt lite faktiskt. tänker efter. det. Donald Trump var ju i princip varje dag så honom. Han dök upp och dansade hade sig. Men uh, Joe Biden är eh, från hans uh, Vita hus. Ja, Vita huset heter det man... för att det är ett hus som är vitt. The White House i Washington DC. Det är väl därför det heter så. Vita huset i Washington. Det är vitt, ja. Detta stora, enorma hus. I huvudstaden Washington DC. Så att det är därför det heter så. Vita huset. Det låter natt rasistiskt och fascistiskt. Mm. Men veckan ses ingå i alla fall Daniel Frändelöv i styrelsen men han har väl väl lämnat själva eh, radion där. Han kanske har ett jobb, arbete där så att han inte har tid. Han kanske måste pendla och så till annan ort för att för att jobba och så så att han inte hinner med riktigt och så. Det är möjligt, kan man tro. Men eh, vi har i alla fall tisdagen den 16 februari 2021. Uh, eh, och så. Ja, jag måste tänka efter nu vad jag åt. Eftersom jag legat och vilat ett antal timmar så har jag lite svårt att komma ihåg allt exakt i detalj och så, men det är ju ganska ointressant att rabbla vad jag åt här efter att ha duschat och så men... Eh, det kanske var knäckebrödsskivor utan smör med kaviar då. Eh, måltiden var väl... Eh, <laughs> ja, det står still i och för sig, men jag brukar komma ihåg vad jag åt. Så att... Ja, det var faktiskt expressris. Man kan välja på två sorter på Ica. Man drar av lite grann där uppe och man eh, värmer upp på mikrovågsugn på en tallrik och ett antal eh, köttbullar till det. Med senap och ketchup. Och någon dryck och så, någon saft och så. var det Köttbullar med expressris. Förutom eh, knäckebrödsskivor och så. Rostat bröd med eh, marmelad och så. Eh, jag var till miljöstationen också med en glasburk. <laughs> Intressant verkligen va? Ja. Men det är så, vi tar upp allt mellan himmel och jord. Därför blir det en del privat så här. <laughs> För då kan det bli lite har ju andra radio. Brändelöv har mer efter det. På och eh, bita djur och så. Norr och Kärletek Det var den här. Det är någon slags tätt. Jag sa kanske Dalen förut istället. Givare finns till så. Om det inte hörs ingår talet och jag minns inte, eh, sex år har jag hållit. 1905 svaga sen berätta. Men det var riktigt... ett år sedan så som är 1988 ja. 20 år. 20 år sändning. Tre år tre radioprogram. Det var helt enkelt Ono och där det står det... Jag fick in satte kraft till 2005 tror jag. 2005 eller 2005 och RAS 2014 ehm, webbradions Ser ni kan det heter så. Radio, radio framförallt. Och massa sån här helt radioer. Några stark trådlösa hp 605 två p-blad. Eh, äh, och så, så det kan bli glapp av Twitter och sånt där. De gick ju eh, hette han pojken. Så har de... dyker upp av sin lilla pojke. Eriksson. Jag kom från. De var inte det är så att de går försöker följa mig men jag har ja jag vet inte vad som dagar går men det med på sin skada posta hela tiden när man eh, har in program och i app ...posta... någon form tid. Nyheten om att de som haft har antikropp. Mycket. Eh, X personer som sett hade. Ja, X och Daleguld. Det är ju fler än de som finns på Gata lyckat och även äh, möjligt. Illa alltså. Det ska inte försöka. Ja, det är fan. Och kall morgon. Eh, Solen eh, ser över och väldigt mulet. Uh, oh. Jag ska... Jag gör inget. Man trycker på. Trycker då. Det har tydligen varit en form av om. Noterade att det faktiskt är Guinness-värden. Måste jag ju på tvinnar. Undrar på Twitter. Det verkar tydligen på. på uh, så jag kommer att... Just, uh, Afrika som är svarta och kollar på det. Eh, Afrikaner kollar på ishockey och sånt. inte i Afrika överhuvudtaget vad jag förstår. förstått. är vanligt. Men också kommer tyckte att det var häftigt när man var 8. Det var 20 watt. Så att det här kort. Det gick ju närligt och så. Men det var ju 88 men det är ju det. Att Dagens Ny för Stockholm. Men för Järvasändaren också sen så, men då var det, men det var lite brusigt. <laughs> Fint flöda. Klart att det här var illa vetat Aftonbladet där. Aftonbladet, ja. Och själv på internet i uh, väldigt litet mod gick långsamt ända ut på internet. Jag ser små blinkar så. Jag som skulle fastställa var färg internet med ADS. Vits 98 typ 99 och så gick det. Det eh, för månader. Och så skickade jag till ny räkning februari-mars. Så dubbla färger är väldigt dyrbart och då blev jag arg på det. Upp till dem att ett eh, brev sa Telia till ja, namnunderskrift också. Vi ser upp av och vilket nummer det är att man ser upp avtal, avtalen med namn och, och vilket nummer det är på avtalet. Vi kan skicka med post som ett vanligt brev till Kapp. man har någonstans sånt här ADSL-modem. Som är det alltså, det är mitt så att... Uh, faktiskt som jag inte har använt men ungefär installerat sikt. Men fick man internet uh, och fick ju denna stads nedkopplat på med fiber välja. Hade jag ju bredbandsverk 111 faktiskt bredbands. Siktnät. Talbock alltså. vänds men den fick bredbands så här i Hedemora snett. Men internet eh, har jag, det får duga. Ja, balda. Ett tag kunde man se stort. Eh, SVT just försvann. Man bara tittade. titta det här programkortet jag hade eh, vita kort. De här för då så eh, nytt och så och så hoppa då till kabel-tv och så. Ska vi göra mycket vackra män? Ica, jag tror inte det var någon kund. Som finns. Borde fylla på den. Uh, verkligen. Det är inte någon upp. Det skulle ske. De hindrar. Alltså. Uppehåll. Det där efter. och så då digitalt och senare på internet. Jag sker. Ja, det går tydligen bra att posta er. Var något fel tidigare eller knäck. Så att vara där lite grann. Tid med jag postar med att kan man. Ja. Än så länge, under de närmaste dagarna i alla fall, så kommer det vara fortsatt minusgrader. Ja, det var ju roligt. Det tackar vi inte för alltså. Uh, semlorna och... Lösningar och semlor är gott men... Uh, vi vill ju alla att vintern tar slut och så men det är inte bara plupp så är det bort med segt det här. Lång tid innan det är över och så men det... Vi kan inte ge upp va för att vi har ju kämpat så. Att... Uh, Ta oss ut i den bistra kylan och mörker så men det är ljust. Till och med innan eh, till och med innan 7.30 här så har det börjat att ljusna rätt så fint men eh, någon sol kom icke alls idag. det blev helt enkelt inte någon eh, sol. Denna dag. Som man kanske skulle kunna tro att det skulle bli, men det blev icke. Ett ögonblick. Jag hade glömt att ladda en Men nu är den på laddning och så. Och P1 verkar tjata om corona hela tiden vaccin, en helt ny vaccin. <laughs> Ja, de är hopplösa så att det är bara att ta bort direkt. Allmänt dött och så, men eh, jag såg väl och mötte kanske enstaka människor rörde lite på sig här. Så var det Och det verkar som sagt posta inlägg på Åke. Jag lyckades i alla fall få ut en länk här eh, vid test här faktiskt och det var intressant. Det var något 192 följare på Gab där. .com snedstreck eh, Sverigekanalen alltså. Jag ska pröva att lägga ut en länk till där. Vi har två direktkanaler, direktkanal 5.radiostream.com 112.3.com, direktkanal 5.radiostream123.com och direkt 4.caster.fm. Eh, eh, eh, alltså direkt 4.caster.fm Det är våra två kanaler här. Från HP65. Oj. Ja. Obligatoriskt för alla som ska vaccinera. Ja, det tjatas ju enormt. Ett förskräckligt... Eh, nej. Men jag är mycket mest, mest pilla med länkar och så på Gab och Twitter som jag med. Länkar till Sverigekanalen och petterssonsblogg.se eh, eh, vidare. Eh, för jag har inte tid att hålla på och skriva massa långa texter och sånt i mikrofon också. Det går liksom inte upp riktigt. Men det är kul att det funkar att posta inlägg igen på gab gab.com snedstreck Sverigekanalen med sannar. Sen måste jag ut i köket och få i mig någonting annars så kan vi göra att uh, hålla låda här så att det blir ett litet uppehåll på det här. Inte på själva radion men det återkommer ju kväll och eh, välkommen till kväll med Svegot. Det har äntligen blivit dags. Äntligen en måndag tillsammans igen. De är olidligt långa de här veckorna. Eh, och vi har med oss från Svenskarnas hus bättre än någonsin, eh, åtminstone rent tekniskt. Just nu så liksom blir deras bild ser lite konstig ut och sådär, men det är ingenting mot hur det brukar vara. De är med oss. Det, är liksom, <laughs> det funkar, tror jag. Eh, Björn och Magnus, hallå. Hej. Ja, men vi, vi kan ju inte ens... ah, fan. Ja, ja. Eh, jag skulle skoja till det lite här, det gick ju naturligtvis inte för jag har Björn, den oskojige med mig. Men, eh, nej, men jag tror att allting är som det ska va. Och, eh, vi utmanar ju inte ödet, men vi har bättre grejer nu. Mycket bättre grejer. och, och sen det här installerades i eh, fredags var det väl, tror jag, så, så har det känts stabilt alltså. Nu är klockan åtta, det är måndag, vi vet inte om det händer något speciellt med internet då. Um, det återstår att se. Ja, alltså det, det, gick ner lite grann, eh, men um, jämfört med hur det var tidigare, förra veckan och, och i, i åtta, nio år innan dess mm. <laughs> så är det mycket bättre och det kommer snart hoppa upp. Alltså just klockan åtta, måndagkvällar, vi vet att hela Elgarås kollar på Farmen då och det är som man får leva med. Jag vet mm. inte ens om Farmen går måndag klockan åtta, jag bara förutsätter. Jag fråga dig, är det nu eller? Har jag missat den i alla år? Vad fan, eh, tack för mig och ha det bra. <laughs> Nej, jag skojar bara. Och när vi väl får roligt. fiber till svenskarnas hus, då jäklar. <laughs> Då, mm. jäklar mm. då, har vi, då har det gått några steg till. Stort tack till alla er som är stödprenumeranter och alla er som donerar, som gör det här möjligt, som har gjort att vi har kunnat investera nu i en riktigt kraftig antenn och, och en eh, router för 4G-nät av industristandard. Eh, det är tack vare er. Um, om du inte redan är stödprenumerant så kan du gå in på svegot.se och bli det. Vi lägger ut alla våra poddar gratis, men det är bara tack vare stödprenumeranter som det är möjligt. Dessutom är det så att sen idag så finns ett forum på svegot.se, också bara för dig som är stödprenumerant. Och där har vi lagt upp en tråd där vi berättar om ett nytt programformat som vi vill prova. Och nästa vecka kommer vi provsända det. Och då kommer bara stödprenumeranter prenumeranter kunna höra, för vi vill ha eran åsikt. Eh, men gå in redan nu på svegot.se forum och ehm, där har vi beskrivit vad vi har tänkt om det här programmet. Ni kan redan nu komma med idéer och tankar kring det och sen eh, kör vi eh, nästa vecka. Och eh, då kan ni vara med och lyssna. Eh, och det kan inte de som inte är stödprenumeranter. Det är en sån där liten fin sak man får, vara eh, stödprenumerant och göra det här möjligt. Eh, och det, det, någonting ska man väl få tillbaka va Magnus? Ja absolut eh, och eh, ju mer citroner ni kastar desto fler citroner kan vi dela ut när vi är färdiga med det här också. Så att glöm inte citronerna. Nej, jag ska sluta hålla på här för jag kommer fram till att det är bättre, kära, kära tittare och lyssnare, om ni eh, tar valuta eller sådana här kryptovalutor. Eller en bitcoin. Det skulle vara kul om ni donerade för det här tycker ni ju om och då är vi värda en bitcoin. Eh, tycker jag, rakt in i föreningen och Svegot och så. En bitcoin eller två skulle det Ja men det är bara en, en eller, eller två. Det är, inte, det är bara en liksom. Det är inte så att jag vill ha tusen utan det är en. Jag vill ha tusen bitcoin. <laughs> Hur har veckan varit Björn? Eh, den har varit, eh, vadå det är måndag? <laughs> liksom, ja, men den veckan, sen, sen vi sände kväll med Svegot senast. Ja, vi räknar veckor så. Eh, jo, eh, den har varit bra. Jag har hållit på och jobbat här i eh, huset, grejat med um, lite allt möjligt. Skrivit texter har jag gjort. Eh, sorterat böcker har jag också gjort. Lite andra sådana här mm, huspysslande som behöver göras med, jämna mellanrum. Eh, så det har varit eh, förträffligt har det varit. En lugn helg har jag haft med, vilat ut. Mm. Tänkte att det är ingenting som behöver stoppas i kuvert tänkte jag. Tog det lugnt hela helgen ja, det fanns inget att göra i helgen va, Magnus? Det beror på hur man ser det lite grann. Va? Jag eh, och familjen eh, ägnade helgen åt att vara i Svenskarnas hus där vi möblerade om. Eh, flyttade en hel del från nedervåningen till ovanvåningen för att göra arbetet smidigare. Och så har vi på att på alla hjärtans dag ägna oss åt att kuvertera senaste numret Nationalisten som nu har gått ut till alla prenumeranter. Och eh, det var, ju, det var ju tur och det var ju kul naturligtvis. Och, Uh, får se här uh, vad, vad, vad, ni tycker när den dimper ner i brevlådan där hemma. Det är ett riktigt fint nummer. Så att uh, det är så man ska. Alltså, den här idén om, <clears throat> och det här måste vi vara tydliga med, hörni. det här med två dagars ledighet. Vad är det för modernistisk trams? Jag menar, vi, vi, vi hade inte det förr. Vi hade sex dagars arbete kanske man jobbar en halvdag på lördagen och sen hade vi vilodag på söndagen. Eh, men, på ja, det har ju alltid vill... varit lite mm. olika får man ju säga beroende på liksom vilken nivå man har suttit i samhället också. Eh, en del har inte behövt göra speciellt mycket alls och det är dit jag strävar. <laughs> men, men, eh, jag säger också att det beror på, alltså synen på arbete har ju också in, förändrats med industrialiseringen. Mm. Det, arbete är något helt annat än vad den var till exempel när Bibeln skrevs. Eh, för 1700 år sedan. Att skriva Bibeln ja. tog ju sin lilla tid. Det var ett arbete, ett jävla jobb. Eh, och det är också skillnad eh, som oss som då arbetar i en, i en ideell förening liksom, och drivs utav, idealistiskt av att göra det här. Eh, då vill man ju, alltså att vara ledig är ju ett nödvändigt ont för att kunna få energi och fortsätta jobba. Eh, för att man behöver det ibland helt enkelt. Jo. Eh, men går du liksom och säljer din arbetskraft till något arbete du inte tycker är speciellt kul, mm, då är det något helt annat. Då kan man nog behöva minst två <laughs> dagar ledigt. Jo, det är klart att man, att man kan. Men eh, jag tycker att alla ska sträva efter ett, ett jobb där de känner att det, det vore inte helt farligt att, att gå in en halv dag på helgen. Ehm, då har man ju verkligen träffat rätt och jag tror att ska man palla ett yrkesliv så är det en bra idé. Jag har hittills haft eh, förmånen faktiskt att jag har inte jag jobbat så jävla <laughs> mycket ute i den verkliga världen men, men när jag gjorde det, jag körde min lastbil och sådär, då hade jag inga problem med vare sig övertid eller, eller eh, helgjobb och sånt där utan det var ett rent, rent nöje att uh, kunna hjälpa till och, och ja, men hjälpa till i företaget. Det var ett ganska litet företag så det hade väl sina fördelar. Kanske svårare att känna det där på Volvo om man står på linan eller någonting. Att alltså McDonalds. Precis, men eh, ja. Eh, för tusen. Ja, men ibland måste man ta ett jobb för att överleva, liksom. även om man jo. tycker det är kul. Um, så är det ju. Um, nej, men, men absolut. Men eh, vi har ju ett... Ja. Ja, men det viktiga då, alltså, för det här är ju en del av det. Om du har ett jobb som du gör för att du måste överleva, gå in med attityden jag ska vara först in, sist ut, jag ska bli den absolut bästa på McDonalds, jag ska jobba så in i helvete för snart är du chef. Snart är det, mm. snart har, jag menar, det är inte svårare än så. Du behöver bara vara lite bättre än din, din konkurrens idag. Så mm. att, jag menar, är du ung och kommer in på ett jobb, var liksom den här inställningen att jag ska jävlar mig bli den bästa, jag ska bli oumbärlig på det här jobbet. Jag tror det beror lite mm. på var man jobbar också, om, om det ska hålla. Jobbar man till exempel på Hyresgästföreningen, då gäller det att köpa en villa först innan man kan klättra. <laughs> det, är sant, det är sant. Alltså är det någon som blev förvånad över den här nyheten egentligen? Nej. Nej. Inte ett dugg. Däremot kommer jag tänka på han, eh, vad hette han fackpampen? Det finns en skön bild när han sitter vid en pool med en stor ölmage. Uh, måste vara från 80-90 någon gång. Um, han hade ju svindlat som fan vet du. Mariusen? Nej, inte han. Någon annan sån här eh, jättekänd. Nej det var någon sån där facklig grej. Ja, men det är lite samma sak. Det är ju sossarnas, liksom, det här är ju sossarnas djupa stat, hyresgästförening och, och liknande. Så att, nej, det är inte förvånande. <laughs> Men, men yes. precis, och eh, alltså, Hyresgästföreningen är ju på många sätt liksom ett typ av eh, svindleri. Alltså, mm. De som man tar ut eh, på, liksom, på ledningsplats, alltså i styrelsen och så vidare. 100 000 plus den. Mm. Eh, man bor i jättedyra bostadsrätter eller villor. Eh, och så ska man då företräda hyresgäster, vilket ju oftast är liksom ja, men människor som kanske inte har råd. Alltså, ibland vill, en del vill bo i hyresrätt. Jag själv till exempel eh, vill det just nu för att jag vill inte ta några lån. Men mm. Eh, för väldigt många handlar det också om att man inte har något val. Eh, mm. För att man kanske har skulder eller någonting eller man har inte tillräckligt hög lön eller massa sånt. Och Frågan är hur ska de här människorna kunna företräda hyresgäster när de inte ens själva är hyresgäster? Det är ju lite som, det är lite som att liksom, jag vet inte, eh, judiska församlingen skulle ledas av en <laughs> icke-jude. Jag ville säga några namn men jag skulle hoppa det tänkte jag att det blev, skulle bara bli konstigt. Men ni förstår vad jag menar. Det är liksom, man, kan inte, man kan inte företräda hyresgäster om man inte är en hyresgäst. Hallå, tolkningsföreträde tack. <laughs> Precis. Ja, nej, det är lite lustigt. Hur har din helg varit då? Eller vecka? Din vecka? Hur har din vecka varit? Mm. Fin. Uh, måste säga, vi gjorde ju Fredagstinget där i fredags och eh, jag tror inget program vi har gjort på flera år har blivit så hyllat. Eh, jag, jag, jag varit lite förvånad. Alltså, jag tyckte själv att det var ett bra program, absolut. Men eh, nej, vi fått väldigt, väldigt, väldigt fina eh, kommentarer och det syns i nedladdningarna också. Det har spridit sig väldigt mycket. Um, och för er som inte vet, då, Fredagstinget är ett program som vi gör på fredagar som är lite mer koncentrerat. Vi tar tre ämnen, 20 minuter till varje ämne. Ja, det går att lyssna på gratis på, på svegot.se. Och, ehm, så det, det, var kul. Sen i helgen har jag också försökt ta det lugnt. Jag jobbade eh, en del igår som behövdes göras, men annars har det varit mycket ut och åka pulka och sådär. Eh, vi har ju fortfarande väldigt mycket snö och kallt även här nere, men det ska bli plusgrader nu framåt mitten av den här veckan. Så jag räknar lite med att det här kanske var sista möjligheten till ordentlig liksom, pulkaåkning och så med barnen. Så det var lika bra att mm. passa på. Skönt. Men vad pratade vi om i fredagstinget? Jag bara glömde bort det här nu som gjorde det så himla bra. Uh, Björn hade ju det här festivaltipset, eh, World Just Pride det. i Malmö. Just det. Han, han gillar ju det. Han, han, berättade lite om sina upplevelser på, på Gay Pride. Ja, det stämmer ju. <laughs> Ja. Eh, vad pratade du om Magnus? Jag har ingen minne av det. Den jag, skriptade verkligheten pratar du om. Ja, fantastiskt bra tema och riktigt bra. Jag uppmanar dig som lyssnar och tittar just nu att eh, efter det här gå in och, och kika på Fredagstinget. Eller lyssna på Fredagstinget. Absolut. Mm. Ja, men Dan också bra. Lyssna på det. De ville äta gamla, höll på att men rika för det. det var ett jävla tjatande om det. Vi ska äta de rika. Ja. Vi får prata om det där Dan, din glupska aptit. <laughs> det är så här, fyra månader lockdown börjar sätta sina spår. <laughs> Eh, på tal om det, det är rätt intressant att se eh, psykologin hos människor och hos en själv. För att nu gick man ju då ut med att ehm, lockdownen blir förlängd till 7 mars. Men, och så var det så här, så här gjorde stor grej av det, det så här, byggde upp förväntningar att ja, men, den första mars, då kommer vi öppna prisörerna igen. Och du vet, mm. och det, var så här, det var som att man hörde jublet från balkongerna. Så här. Folk du vet, så här, tack fru Merkel. Uh, och nu här i Tyringen där jag bor så ska de öppna skolorna igen från och med nästa vecka. Och jag märker på när jag pratar med folk att de säger att här, ah, det är så bra att de gör det här nu, att de, och det är så, att de äntligen öppnar. Alltså mm. som att, vi ska vara, du vet, som att man, man tar ifrån oss allting, ger mm. tillbaka lite brösmulor. Och så blir man jättetacksam. Det är någon typ av är det någon typ av Stockholmssyndrom eller jag vet inte vad det är? Ja, men det är lite, lite sådär eh, sjukt eh, måste jag säga. Eh, och jag menar, skulle du göra så mot sig, säg att en så här Säg att du kommer till mödravårdscentralen eller något, eller vad det nu heter, och så, så berättar du så här, men så här gör jag med mina barn, jag liksom stänger in dem och, och ja, men, så här, så, och sen så, så, börjar jag släppa på det där så att de får så här, och sen stänger jag in dem igen. Och, fan, då torskar du på det vet du. Um, en polare mm. berättade det. Ja. Jo, nej, man ska ju inte berätta att man gör så. nej. Nej, nej det, det, det, är dagens tips här från kväll med Svegot. Ja, ja, du, ehm. jag skrev om det här, jag bara säger det nu. Jag, skrev om corona. Fan, jag skulle vilja inta två, alltså två motsatta positioner samtidigt i en tweet och skicka ut och se hur folk bara dör. Hur jävla arga de blir. Jag noterade bara, för att det, det stod så här att äh, men de, hade, de hade vaccinerat 100 pers och alla blev sjuka. Så bara vi ställer in det så här. Det blir inget mer nu på att ta in något någonstans här. Då skrev jag det där fasligt många, eh, nej AstraZeneca eller Pfizer eller jag sa det, oh, hjälp det här var inte bra, det hade vi inte räknat med. Uh, jag kommer ihåg att de i början av förra året sa så att det kommer ta flera år till ett vaccin och sen så efter halvår så bara nu är vi snart klara med ett vaccin. Man bara wow. Men eh, då skrev jag det att fasligt, mycket, fasligt många biverkningar för vaccin som du har 99% chans Eh, för, för en sjukdom eller ett virus som du har 99% chans att överleva om du får den. Mm. Och hej och hå, jag tror det är den mest eh, sådär eh, lästa tweet jag har gjort i mitt liv. Men jävlar vad arga alla är på varandra. Mm. De är inte så arga på mig, det är som att jag glöms <laughs> bort. Jag är den här som bara så här, kastar in någonting och sen sitter den där och bara, men du då? Och så bara, jag har flera personer som har dött i covid och mm. nu vill jag tänker ta, jag tänker ta alla vacciner så här. Fan vad galna de är. Ja, men det är intressant hur polariserande den där frågan är för att um, Boris Benulic från, från Radio Bubbla, uh, han gick ut och skrev här att han, han har ju varit sjuk och legat på sjukhus på intensivvård. Uh, men nu är det bättre och sådär och, och han kan börja skriva igen. Uh, och att läsa kommentarerna på det, är, det är, man blir mörkrädd alltså, för det är ganska många där som säger ja men så som ni har pratat ner corona så är det bara det är rätt åt dig. Du vet, så här, ja. ehm, och Boris försöker ju, så här, alltså det är från människor som på något sätt ska vara på vår sida. Ja. Och Boris försöker för säga det, att man kan liksom inse att eh, det är en, eh, liksom en, en sjukdom, en farlig sjukdom för, för riskgrupper, men också vara emot eh, liksom, eh, diktatur. Det, liksom, det går att göra ja. de sakerna samtidigt. Uh, och, och, det är det här som är poängen. Och jag tror vi har tjatat om det här så många gånger. Vi säger ju aldrig att det inte kan, att det inte kan vara farligt för människor, i, speciellt i riskgrupper, att få ett virus. Massa olika virus är jättefarliga, inklusive eh, det här, alltså att utveckla det här covid-19 verkar vara skit. Och jag har ju vänner eh, som har haft det, jag har vänner vars föräldrar har dött och så vidare med eh, covid-19. Vi vet inte om det är av det, för de alla var supersjuka i andra saker också. Men det ena utesluter inte det andra och den stora skillnaden det är att de människor som är för liksom, lockdown och det här, de är för att begränsa min frihet. De är för att liksom, ta ifrån mig, förstöra teoretiskt då, mitt företag. Jag personligen är inte drabbad, men jag får nu symbolisera liksom, Eh, alla människor på det sättet. Att människor som driver restauranger eller vad det än är. Att förstöra deras eh, företag och liksom se till att deras eh, familj inte kan betala sin hyra eller sina lån eller vad det nu än är. De är för det. Jag tycker att man ska inte göra det. Och jag, jag tänker inte förbjuda dig att bära munskydd. Jag tänker inte förbjuda dig att sitta inne och ruttna om du så vill det. Jag tänker mm. inte förbjuda... Alltså, du, du får göra allt det här om du vill. Skillnaden är att jag tänker inte tvinga dig till någonting. Du vill tvinga mig Alltså, och, du vill slå sönder folks företag, eh, du vill... Eh, liksom, alltså, de absurda konsekvenser som också, och, och hemska konsekvenser som kommer av den här lockdownen. Som ni som bor i Sverige inte, alltså, <laughs> ni har inte ens sett en tiondel, jag lovar er. Alltså. Eh, det, det, som ni genomgår, är, är, alltså det går inte att jämföra med hur det är typ i Centraleuropa, jag vet inte hur det är i andra länder. Men och det är, en, det är en viktig distinktion här. Man kan inte, och där kan man inte då säga att man har två olika åsikter och båda har samma rätt att, att eh, existera och vara exakt lika värdefulla. Nej, för den ena åsikten vill förtrycka den andra, den andra vill bara vara i fred. Mm. Det är en stor skillnad. Vet, det känns lite som det här med mångkultur och massinvandring och sådär. Att, att eh, det är sällan de som vill ha hat lider av det. Mm. Medan de som inte vill ha det är de som ska utsättas för det. Det är taskigt. Skäms på er. <laughs> ja, alltså jag, jag önskar ingen, eller jo, jag önskar väldigt få bra <laughs> människor detta. Eh, men det, det, eh, jag ska inte säga att jag inte önskar någon det, det vore, det vore hyckleri av mig. Men, eh, men, men Ja, men vadå, ska man önska någon någonting illa så finns det väl eh, roligare saker än covid <laughs> liksom. Ja. Man önskar att du fick covid. Ja, Åh oh, nej, åh oh, nej. Bra, <laughs> tack. Jag har 99% chans att överleva. Va? Ja, men du gör inte det. Det är ju schysstare att hota med giljotinen. nej, vad fan. Jag skulle uh, kunna tänka mig annat elände. Jag har en del på lager. Ja. Vi har en eh, härlig måndagskväll här framför oss. Vi har en hel del intressanta ämnen att prata om. Som vanligt, vi gör de här kvällarna tillsammans med er som är med och tittar live. Eh, det är fullt drag i chatten eh, på D-Live, på Svegot, Ehm, på Svegos Telegram och så vidare. Eh, det ramlar in citroner och glassar och allt möjligt som doneras på D-Live. Stort tack för det. Eh, pengarna går direkt till eh, att köpa fler antenner till Svenskarnas hus. Nej, det behövs inte nu. Nu, nu har vi det. <laughs> Mer antenner. Ska man ja, antennmannen, har ni sett den här kaminmannen och de här? Jag vill vara antennmannen. Jag vill ha en 5G-mast och hyra ut den till, till typ eh, Huawei. Nej. Bara Huawei <laughs> ska få använda det. Fan vad schysst ja. över Elgarås. Ett paraply av 5G, Huawei 5G. Fan vad alla får kolla. um, <laughs> ehm, yeah. Bra, men jag tänker att vi, vi hoppar in lite på de ämnen vi ska prata om, eller? Gud, vad ni ser, varför, varför fnissar ni om? Nej, <laughs> vi... vi folk, blir jävla, ja, men folk blir så jävla arga. Nu när jag säger att jag vill ha 5G-mast med Huawei, då vet jag att det sitter folk och kokar Uh, att de, de vill se mig döda i corona. Om jag liksom får corona och dör, då kommer de bara haha, där fick jag han. Och så ligger jag där i min Huawei-telefon och de bara just det. <laughs> kul. Jävla roligt. Jag brukar bråka med de här, eh, det finns några kineser som skriver på svenska, några kineser som bor i Sverige som har någon Kina-information eller någonting. Eh, mm. Som skriver på Twitter. Jag brukar bråka med dem och ta, ställ, ta ställning för Kina. Så de är emot Kina. Då. Ja, jag, <laughs> jag, jag, är inte ens, jag är inte ens för Kina, <laughs> jag bara tycker att det är kul att bråka med dem och ta ställning för Kina när de, när de skriver något dumt om Kina. <laughs> Kallar de så här, bara fucking landsförrädare liksom. Och så här, jävla as. Va? Ni ska vara lojala <laughs> mot Peking. Ja, men ofta är det ju ändå så att det är lättare att vara för massa konstiga diktaturer än, än, än för deras medborgare som har kommit hit. Ja. Ja. Jag, har hört att, jag har hört att eh, armén börjar få ordning i, i Burma nu i alla fall. Äntligen. Fan vad de har hållit på där. Det stod det nu, slår ner alla tecken på uppror. Go Burma. <laughs> Men alltså, har du inte det här med militärjuntor förresten? Det var något mm. på 60-70-talet, vad hade Grekland och sådär. Det är typ av Burma som fortsätter det är ganska så här, om vartannat, va? Aung San och sen militärjunta så håller de på sådär. Jag tycker militärjunta det är, är coolt. Det är ju ett jäkla instabilt land, liksom. det, är, ett mångetniskt, mångkulturellt land eh, som eh, liksom inte har någon demokratisk historia. Och vi vet, det är också den här idén om att den västerländska demokratin ska, liksom, eh, som man då tycker passar bra för oss, vilket jag kanske inte helt <laughs> håller med om längre, mm. men eh, den passar ju ännu sämre för, för andra folk. Och speciellt i liksom länder som har de här etniska stridigheterna sedan tidigare. I Västeuropa har vi importerat dem de senaste 50 åren för att det verkar så kul. <laughs> men men eh, som i då Myanmar eller Burma, eh, där man då har eh, flera etniska grupper och inklusive en, en liksom ganska aggressiv och högljudd muslimsk minoritet. Mm. Eh, så, som gör att demokratin är väldigt svår att liksom hålla uppe. Det är, det är samma sak när man försöker trycka in det här i Irak, eller Afghanistan eller i Syrien nu det, det, det, det passar sig inte. Utan de här länderna behöver fungera på andra sätt. Jag tänker att det skulle vara schysst med en, en militärjunta i Sverige ändå. Tänk dig Bydén som chef. <laughs> Mikael ÖB. Mm. <laughs> Gay Pride-Micke. Glider runt där. Nu har vi en militärjunta så är det någon så här attackflata. Alltså. De bara, nej det är syjunta du tänker på. <laughs> take it away Dan, take it away. Nu kör vi! Nu kör vi. Det här är Kväll med Svegot. Eh, jag tänker att vi ska börja lite i moll. Eh, men det är nödvändigt en, eh, en dag som denna. Sluta fnissa nu Magnus. Du får fnissa sen på när du ska ha dina fantastiska fakta. Jag är bara så jävla glad för att internet funkar. Jag har inte ont i magen, ingen, alltså allt det här som har varit. Man har mått dåligt varenda sändning i år sen vi kom hit. Ja. ja. Jag är så glad över det här. Ja. ja, det är härligt. Ja, Men eh, jag, jag, tänker ändå att vi, vi måste eh, tala lite om eh, Dresden eftersom att det är nu eh, helgen som har varit och även in till idag då är årsdagen av terrorbombningarna av Dresden. Denna germanernas pärla, kulturhuvudstaden längs med floden Elbe som total eh, förintades. 90% av byggnaderna var totalt förstörda. Och eh, massor av människor dog. Vi ska kanske komma in på de här siffrorna lite senare. Det är svårt att veta exakt såklart. Eh, men det var alltså en stad utan egentliga militära mål där många flyktingar bodde. Tyska flyktingar som hade fördrivits ur de gamla tyska områdena öster om nuvarande tyska gränsen. Eh, som då hade, Röda armén hade liksom, skjutsat framför sig så att säga. De hade då flytt undan eh, till Dresden och eh, kunnat då bo i flyktingläger. Eh, och då väljer man att eh, medvetet helt eh, bomba sönder den här staden med eh, en stor mängd petroleumbomber som är då designade just för att döda så mycket som möjligt. Ehm, det finns de, de få ögonvittnesberättelser som finns pratar om hur Elbe, alltså floden som flyt, flyter genom Dresden, hur den börjar koka eh, av hur eh, asfalten smälter och folk fastnar i den. Eh, och Det är alltså som sagt, eh, kom ihåg det här nu, det är en stad som inte bara är då fylld med flyktingar, kvinnor och barn. Det är också en stad som eh, på många sätt är liksom kulturhuvudstaden i Tyskland där ovärdeliga konstskatter finns, arkitektur, Um, och den här staden väljer man att totalt uh, förinta uh, den 13 15 februari 1945. Mm, jag, har ni någonting ni vill säga om själva, själva dådet eh, innan vi liksom pratar om lite mer aktuella saker kring detta? Ja, jag har en del att lägga till där. Eh, förutom de fakta du säger så var det ju så att det här var ett led i en kampanj. Eh, Bomber Harris som han kallades för, har hans namn i minnet, eh, plus några andra lorder i Storbritannien lanserade ju hela idén om terrorbombningar. Och det var inte bara Dresden som drabbades, det var flera andra städer, Frankfurt och Berlin och så vidare. Tanken var medveten så, men den presenterades för Churchill och underhuset och överhuset det var att slå mot de fattiga, slå mot eh, mest elände, alltså fattigkvarteren och arbetarna. Eh, medvetet slå mot de tyska sådana i städerna eh, och, och ja, flyktingläger och liknande eh, för att man då eh, skulle få se ett uppror mot eh, Hitler och statsledningen. Det var själva grundtanken och det här är någonting som, som britterna då förfinade och som man då medvetet strävade efter. Eh, brittiska fulla människor, eh, i alla fall tidigare kolonialtiden. Eh, titta på boerkriget och man spärrade in män och kvinnor, eller kvinnor och barn i koncentrationsläger, lät dem svälta för att boerkommandona skulle ge upp. Det här är britternas sätt att vara. För de har alltid sett sig själva som bättre än precis alla andra. Jänkarna tog det ett steg längre när de sedermera förfinade terrorbombningen med Hiroshima och Nagasaki. Ehm, så att eh, det, är en del av den liberala demokratins födelse. Man brukar säga, eh, jag brukar säga <laughs> att den liberala demokratin, alltså det som kommer efter 1945, det vi lever i, det föddes i eldstormarna i, i Dresden och i undergången av Hiroshima och Nagasaki. Det är det, den anda vi lever i. Mm. Har du något där Björn som du vill lägga till? Nej, nej det har jag väl egentligen inte utan eh, ni har ju sammanfattat det hela bra. Mm. Det är ju en eh, dag som vi alla har väl deltagit på olika typer av minnesmanifestationer eh, såväl i Dresden som i Sverige och, på andra ställen också. Eh, och att delta i, på minnesmanifestationen i Dresden är speciellt för att det har ofta varit stora eh, minnesstunder med uppemot 10 000 eh, deltagare, om inte mer. Och eh, alltså, Fackeltåget och så vidare ofta liksom, har varit väldigt värdigt genomfört. Samtidigt som gatorna kantas av vänster, eh, eller demokrater helt enkelt, som, som viftar med eh, brittiska flaggan, israeliska flaggan, har banderoller som eh, “Allt gott kommer från ovan”, Bomber Harris gör det igen, eh, som ropar slagord om hur vackert det är när tyska barn brinner, eh, som ropar “Aldrig mera Tyskland” eh, och, och eh, ändå är det konstant. Om man sen slår upp en tysk dagstidning dagen efter, då står det om liksom hur hotfull den här nazistmarschen var. Mm. Mm. Um, vi vet också att Open Society Foundation tillsammans med Sachsens delstatsparlament betalade människor för att gå och demonstrera mot resten av manifestationen. Jag tror att det var 2015 eller 2016 jag minns inte, som det mm. avslöjades. Ehm, men det har säkert pågått under längre tid. Alltså man betalar studenter för att gå och ställa sig i de här demonstrationerna eh, och, och eh, kanske inte uttryckligen ber om att ropa de här slagorden, men man blir en del av den massan som gör det. Mm. Ehm, så alltså, det är det läget man är i i Tyskland. Och I år eh, kunde inga större manifestationer genomföras, eh, inte heller på plats i Dresden. Eh, men jag vet att nationalister samlades på olika sätt för att hålla, hålla minnet vid liv, helt enkelt, trots rådande omständigheter. Mm. Jag tror att, eh, jag vet inte om den finns med i eh, hennes bok När flaggstängerna blommade, men jag vet att när jag pratade med Vera Oredsson um, så berättade hon, för att hon levde ju på den här tiden förstås, och då berättade hon nämligen hur hon var i Berlin, i, um, på, på, i Svenska kyrkan i Berlin i väntan på att få komma till Sverige. Uh, och de vaknar på morgonen Eh, minns inte vilken av dessa datum det är, men hon berättade, berättade med, med en fas hur hon, hur hon vaknar på morgonen. Hon är ju liten flicka då. Eh, och hela huset bara liksom darrar. Och, ja. Eh, man springer ut för att titta då och då ser man som hon sa, man såg knappt himlen. Ehm, för det här, <clears throat> vid det här tillfället så hade det, det tyska luftförsvaret i princip liksom också brakat samman. Man hade inte särskilt mycket att sätta emot så att de här bombarmadorna kunde passera ganska fritt över, över landet. Eh, och hon berättar då hur, hur det kommer då, så hundratals, tusentals utav de här eh, eh, de här bombplanen då, som hon ser över Berlin. Och det är det hon ser, det vet hon inte då, men det förstår då armadan på väg mot resten. Och ja, det, det är ju kaos och elände, det är få som får något, få, få som får något, någon förvarning om detta. Så att mm. äh, det är en, en mänsklig katastrof utan dess like. Äh, faktiskt, och det är ingen, ingen ledare i scen Alltså inga, väst, väst, de västerledare har aldrig liksom tagit ansvar för det här. Snarare tvärtom. Man har, man har skrivit ner siffrorna allt eftersom. Och, och, och sådär. Alltså, I den, den, den så kallade förintelsen av judar så skriver man ju upp siffrorna. Har man gjort. Eh, från mm. första början. Och nu i den här så skriver man ner dem. Det gäller inte bara adressen, det gäller alla terrorbombningar. Man, I princip så, så händer ju ingenting. Alltså nu i efter, efterhand, det är, fan, det är, det är vansinnigt. Alltså. Mm. Um, precis, jag talade med min frus farmor um, som då uh, under den här tiden, hon var sju eller åtta, nej sju år var hon. Uh, och hon uh, bodde då i Brandenburg i Bad Liebenwerda eh, hon, eh, alltså då, då pratar vi, kan det vara 15-20 mil därifrån. Mm. Och eh, hon, eh, ehm, ska se, ni blev en bild jätteliten här, jag ska försöka lösa det samtidigt som jag pratar. Ehm, hon eh, eh, berättar att himlen, alltså man såg den liksom röda himlen av eld därifrån. Alltså i riktning mot resten. Mm. Det är alltså jag, jag, vet inte om det är sant, men jag, jag ser ingen mening att, att tvivla på det egentligen. Alltså eh. bombplanen. Eh, bombarna har ju själva berättat att de kände ju av värmeutveckling. De kunde knappt vara de, de som kom efterhand. Alltså den där, det här fortsatte ju länge. Och de, mm. de som kom senare, de, de berättade ju det, de kände ju det, så alltså, det var kokhett i luften. Och då ligger de ändå ganska högt och, och, och lossar bomber. Och samma sak alltså i förorterna till Dresden. Själva epicentrum är ju stadskärnan och det. Men eh, förorterna, det var ju, folk dog ju av värme. Alltså det var, det var frukt, alltså det, du kunde lika gärna släppt en atombomb i princip. Alltså det var, ja, förutom då strålskadorna så fruktansvärt som sagt i um, uppröjningsarbetet och sådär. Det finns ju vittnesskildringar. Mm. Var det Ray Bradbury som skrev boken eller vad hette han? Slakthus? Nej. Nej, vet han. Vonnegut. Vonnegut. Kurt. Kurt, ja, Vonnegut. Eva-Marie skriver här i chatten, i Malmö hörde man när det bombades i Tyskland har mina mor och farföräldrar berättat. Mm. Eh. Jag tänker mig. Mm. Alltså, man, man, förstår inte den massiva, alltså, eh, to, alltså <laughs> så ja, många är alltså, ton. Alltså, dessutom är ju saken så här att man pratar ju om att ja, krig är krig och sådär. Och det fanns ju inga krigslagar innan, det tillkom ju efter för att döma tyskarna. Mm. Eh, men det här var ju ändå någonting nytt. Dels för att tekniken var ju mycket råare än tidigare. Eh, men också för att det fanns ju ändå en form av krigsheder. Eh, man gav sig inte på flyktingar, man gav sig inte på barn. Mm. Men allt det där suddades ut av Storbritannien här och har ju, ja, som Magnus sa, det har ju fortsatt även efter dess och varit så i viss mån innan. Men det här var ju så pass mycket grövre, så pass mycket större, så pass mycket värre än vad man någonsin hade sett. Så mm, ja, och att man gav sig på just uh, en sån här stad också som helt saknade liksom, militära intressen. Även om man försökt hitta på sen att ja, det fanns minsann en liten fabrik där någonstans som tillverkade kullager. Men mm. det där är ju rena efterhandskonstruktioner. Ja men det är också det här, uh, det man ser i krigsslutet. Det, det, det, man ser är att de allierade ger sig på försörjningslinjer. Det vill säga man skär av mat uh, och så vidare. Och det här är också en sak. Jag menar, du har ju en massa eh, eh, eh, krigsfångeläger, du har koncentrationsläger eh, i Polen och, och, och, delar av Tyskland. Um, man, man, man ger sig medvetet på de här eh, så att det inte kommer fram um, förnödenheter till koncentrationslägren eller till till, eh, till eh, krigsfångelägren. Och då tänker kanske någon där ute, men hur kan han prata där om koncentrationsläger? Alltså till och med den sentida forskningen gör skillnad på vad de kallar för förintelseläger. Det är tre, fyra stycken. Alla ligger bakom den före detta äh, äh, Sovjet. Sovjetmuren. Det finns inte ett enda utrotningsläger i det som var väst, västsidan efter kriget. Bara det är värt att komma ihåg. Men det vi ska komma ihåg framförallt är att koncentrationslägren jag hävdar att alla var konsumtionsläder, inte, inte utrustningsläder, men det är min åsikt. Eh, där hade man fångar, krigsfångar och, och, och, inhemska sabotörer, man hade partisaner, man hade illojala element, precis som alla länder hade. Eh, och där bombade de allierade sönder, så de här eh, fruktansvärda bilderna från de här lägren som vi har kunnat se, det är ju på grund av tyfus, det kommer, inte, det kommer inte fram sjukvårdsmaterial, det kommer inte fram mat, människor svalt, människor dog. Mm. Um, och det är på grund av de allierade inte ens sovjeternas fel, de allierade. Värt att komma ihåg. Mm. Eh, det stämmer. Och, eh, eh, jag tänkte bara att vi ska lyssna då på Joe Biden. Eh, enda gången jag har hört honom nämna bomberna i Dresden. Och då låter det alltså så här. Maybe you were with me, I can't recall. When we were told that, you know, Goebbels and the great lie, you keep repeating the lie, repeating the lie. Well, there was a print that when Dresden was bombed, firebombed. There were 250 people that were killed, or was it 2,500 people were killed? And Goebbels said, no, 25,000 or 250,000 were killed. And our papers printed that. Our papers printed it. It's the big lie. Maybe you were with me, I can't recall. So er- the. ja, det är er Uh... att han börjar med I can't recall, det är inte så över, överraskande för det är väl lite så han <laughs> arbetar. Mm, uh, mm. Men uh, han börjar med 250, jag ska säga, det var det 2500? Är det, när, när, han bara börjar med så, är det, är det för att han uh, vill liksom förnedra, alltså så här, att det är väl skit, alla tyskar, vem bryr sig? Eller är det bara för att han är snurrig? Vad tror ni? Vi bara börjar där snurrig tror jag. Att han, han, han vet inte vad han pratar om, återigen siffror och allting. Och, så, sen bryr han sig inte särskilt mycket. Hade det varit hans sons, eh, han, hans söner har ju dött olika. hade det varit dem han pratade om då hade han säkert vinnlagt sig om att <laughs> försöka komma ihåg. Så han bryr sig ju inte heller, det, det är jag rätt säker på. Men, men det är nog mest snurrighet tror jag. Ja, jag tror också på snurrigheten där. Han eh, ser, alltså, läser väl siffror framför sig och får inte ihop antalet nollor liksom. Mm. Um, <clears throat> men här då så försöker han ju verkligen då förminska det hela och, och eh, liksom pratar om för vi vet inte exakt hur många som dog i Dresden. Eh, och det finns olika uppskattningar. Allt ifrån, jag tror att den officiella siffran i Tyskland är 25 000. Eh, mm. Den som då, och då försöker man verkligen spela ner det. Medan det finns oberoende liksom, forskare som har varit allt ifrån 50 till 500 000. Eh, och det finns ju någon typ av acceptans för att 250 000 är en rimlig uppskattning. Mm. Um, men uh, han börjar prata om 250 och uh, sen, 200, sen 2500 och hänvisar då till att det här att folk tror att det är någonting annat, det är då Goebbels taktik om den stora lögnen. Mm. Här, här blir det ju jobbigt. Uh, det här är... Uh, saken är den att, att det, någonting som är irriterande det är när man, när man liksom så självsakligt säger någonting utan att veta vad man pratar om. Ett annat exempel på detta är Aron Flam. Vi kan ta det efteråt. Vi kan ta det här mm. först. Mm. Eh, för att det, det, han hänvisar till, det är många som har gjort det, och jag, jag hörde det i skolan och sådär, och det är allmänt liksom känt numera, att den här stora lögnen, det är någonting som, som nazisterna eh, använde sig av. Det var något som Goebbels hittade på tillsammans med Hitler, och att eh, man skulle ljuga så extremt mycket eh, att, eh, att eh, folk då inte förstod att du ljög. Problematiken i det hela, det är att i Hitlers självbiografi, då, Min kamp, så, så, skriver han mycket riktigt om den stora lögnen. Och gå in på valfri jävla Wikipedia eh, till och med, där man återger detta i sin rätta kontext. Det Hitler skriver, och det som säkert då Goebbels har vidareförmedlat i tal och liknande, det är att den stora lögnen är fienden. I det här fallet så tror jag Hitler eh, åsyftar världsjudendomen som han ser som en, en fiende till tyska folket och germanerna. Och han menar att de då, eller den, det kotteriet kring detta, använder den stora lögnen. Det vill säga att de ljuger så extremt mycket att vanligt folk tänker att det här kan man fan inte ljuga om. Um, Uh, och, och, och, det är det han skriver. Han säger aldrig att vi ska göra det. Han säger inte att det är bra att göra så. Han säger inte att NSDAPs program ska ligga i att inte ljuga. Nej, nej, nej. nej icke som icke, han kritiserar dem ju för att använda eh, den här typen av lögner och Goebbels kritiserar också dem för att använda lögner. Ja, och det är det som är det. Alltså Joe Biden vet inte vad han pratar om. Kort sagt. Mm. Och det är få som vet det, för det är få som har läst boken. Eh, och även de som har läst boken borde ibland veta bättre. Mm. det är väl en klassisk eh, sån här mem, alltså en bild som skickas runt med eh, någon variant av det här citatet. Då. Mm. Och så försöker man då använda det, så här tänker nazisterna, att man ska ljuga jättemycket för då kommer folk tro på det. Mm. Precis. <laughs> och det är, så, ja. ja det, det, är ju så historiskt felaktigt och dumt eh, mm. att det bara kan komma från god, så att säga. Ja, och jag menar, vi säger att, <laughs> vi säger att mm. så här, bara, vi ska ljuga så stort som möjligt, eh, för då kommer folk tro på oss. Men först skriver jag ner det i min bästsäljande mm, bok, mm. Mm. så att jag vet att det är planen. Mm. Det, det, är bara där i orkat, liksom. varför skulle man göra det? Nej. Snälla, kan vi gå in på, på Aron Flam i sammanhanget? Den här Kent, kan vi inte börja med honom? Kent eh. Eklund på Twitter. <laughs> du får Snälla. börja var du vill, jag, jag hänger med ja. bara. Ja, alltså Kent e så det, det, det, dyker ju upp folk. Jag vet inte vem den där Kent Eklund är, men han, han förs i alla fall som en äkta sån här antinazist, antirasist gubbe. Han, han berättar, för det är någon beef han har med Aron Flam, nej jag vet inte vart det här ursprungs ifrån. Han har svarat någonstans i alla fall, och då har han svarat så här, vilket är fantastiskt. Var i Hitlers partiprogram stod det att partiet 6 miljoner oskyldiga judar och zigenare? Bara den här formuleringen är fantastisk. Han är sosse eller någonting. Liksom. Men den här formuleringen är fantastisk. Hitlers partiprogram, vi börjar där. Det var Hitler. Och att, så här, att, det, att det skulle, och, och, här håller jag ju med Kent Eklund för att han svarar i kontext där någon hävdar och så vidare. Det var uppenbart att Hitler skulle göra så, för det har han sagt. Um, faktum är ju att uh, det stora problemet med Dürmerrättegången och judeutrotningen, uh, eh, den så kallade, det var ju att det inte fanns några bevis Eh, för, en, en, för att Hitler eh, skulle ha, ha gett order om det eller varit eh, liksom överens med själva grundtanken. Det enda man har kunnat hävda sig hitta det är ju Wannsee-konferensen som är lite sådär obskyr måste jag säga. Va? Så att, det, det, jag börjar med det, är det någon som har något att säga om det innan vi går vidare? Nej, nej jag, för jag såg den här diskussionen tidigare men nu hittar inte jag den just nu. Jag vet inte om den har delvis raderats eller om den har hamnat längre längre bak. Men eh, Kent Eklund är socialdemokrat mm. i alla fall. Och han, eh, i Aron Flams ögon så är han ju därför eh, både nazist och skyldig till att leva lappan på <laughs> allt det judiska tandguldet som har liksom skeppats till Sverige. Och det är ju där någonstans det har förts någon form av konflikt där, där Eklund kommer med det här svaret i alla fall. Där han frågar liksom bara var i partiprogrammet ska det stå. Och då eh, svarar jag om Flam <laughs> att um, stolt socialdemokraten där, Kent Eklund, har tydligen inte koll på Mein Kampf, där Hitler förklarar att målet var att utrota världens judar. Uh, Kent förnekar visserligen också Socialdemokraternas historia, så på det sättet är han konsekvent. Ha, eh, Flam brukar ju kalla alla för din lille kollektivist, så jag får väl säga din lille jude. Hör du din mm. lille jude, har du inte koll på Mein Kampf? det, det, är bara, jag skiter i om du är nazist eller inte. Alltså inte Aron Flam, det är kul om han vore det. Men jag skiter i om folk är nazist eller inte. Men kom inte och kasta ur er skit som ni inte vet någonting om. Det är ett hån mot alla som orkat läsa boken. Um, och det gäller mycket annat också. Liksom, man ska passa sig för att liksom, spänna ut sina små, små bröstmuskler på, på Twitter och så här, har du inte koll på den? För han visar ju att han inte har koll. Sen, förne, sen skiter ju han i det. För att det här är sånt de bara slänger sig med. Fram, är det Hitler, nazism, rasism, vita? Det är bara, säg vad som helst, det spelar ingen roll. Därför är det viktigt för oss. Och, och, även om du som lyssnar tycker det är problematiskt, jag vet att vissa gör det, så är det här enormt viktigt. Uh, för vi kan inte tillåta den här dumheten. Alltså. Mm. Nej, jag försöker också hitta diskussionen nu, men den verkar nästan raderad va? Ja, jag vet inte. Det, Eller här, det, vänta, vänta nu. Båda nu, de nu. skriver ju så kolossalt mycket också på Twitter så det, <laughs> det, är svårt att, det är svårt att bläddra och hitta. Eh, jag såg i alla fall eh, att en av de här, ehm, eh, nu ska jag hitta det istället. <laughs> Jävla elände här ska ni veta. Här, här, det, Björn Febril tittar ja, i flödena. Eh, Christian, AFS-Christian från Göteborg som många känner till, han mm. har ju också kastat sig in i de här diskussionerna. Eh, och då ska jag trycka här och eh, <laughs> i sinom Snart tid. Snart så kommer det en avgörande information från Björn Björkqvist. Det är som, vi tänkte att det här blir mycket lättare nu när vi har snabbt internet, men nu försöker vi använda internet mm. under sändning och det är katastrof. Ja, det ah, nu visar det sig att här är det alltså grejer som är otillgängliga. Själva diskussionen är borttagen. Mm. Ehm, men Christian svarar i alla fall där då för, för att Flam är arg på det här med guldet, judeguldet. Men vilket judeguld? Judeguldet! Just det, är judeguldet. Det är det som Sverige är byggt på. Ja, men Aron Flam säger att Sverige, är, Sverige har byggt hela sitt välstånd på judeguld, stulet judeguld. Det är inte sant. Nej, Precis. Det är inte sant, vi köpte det av tyskarna. Det där, det där vet du ingenting om. Ehm, <laughs> just det, för den här Eklund hette han va? Ja. Kenta. Bort han också. Kenta Eklund. Han eh, sa att, eh, ja jo men du håller på att gnälla om socialdemokrater, men det var i alla fall vi socialdemokrater som byggde Sverige. Häver han ur sig i sin, <laughs> vi kan ta den diskussionen också, men vi fortsätter just nu. Och då säger Flam att nej det var inte socialdemokrater, det var judeguld. Och då säger Christian, <laughs> Aron Flam tror att det var stulet guld från 1900-talet som byggde upp Sverige, inte ett eh, par tusen år av hårt arbetande svenskar. Eh, och sen så svarar han någonting mer där om att Uh, och det verkar inte finnas kvar. Men han, han skriver någonting om att uh, ja, det var inte ditt judeguld. Och då blir Flam arg och säger, vadå mitt? Eh, jag är inte kollektivist så jag betraktar inte guldet som mitt för att inte vara kollektivist så är han ju mm. oförskämt eh, intresserad av att bara prata om judiska öden hela tiden, ja. konstant. Jag satt och bläddrade och tänkte, nu har jag hittat rätt. Nej, det var en annan judediskussion. Ja. Nu har jag hittat rätt. Nej, det var ytterligare en judediskussion. Han tjatar ju bara om sin judiskhet, mm. men, men han, han, är inte en del av den gruppen. Nej, för alla andra är din lilla kollektivist. Din mm. lilla kollektivist, inte jag, för jag är antisocialistisk hjälte. Men det är fan med bara judar och judar och mer judar i hans. Ja, han har ju enormt mycket likheter med Karl Marx. Och det är ju inte bara det judiska blodet där, utan det är ju även det här kollektivistiska tänket utan tvekan. Ja. Alltså. Judekollektivet är ju väldigt, väldigt nära eh, Aron Flams hjärta. Har du hittat något spännande då på, på Twitter, Dan? Jag har inga åsikter i den här frågan för att jag säger det i Tyskland. Uh, nej men, um, det är, uh, Aron Flam är en väldigt speciell person för att han hävdar ju att han är, han är superindividualist och sådär och han är emot ah. kollektivism. Eh, men som sagt, en, en, snabb koll på hans Twitter nu. Nu är det att eh, det enda han bryr sig om det är att nu är Sveriges Radio antisemiter. För de hade mage att säga judestaten Israel. Eller den judiska ja. staten Israel. Ja, det, men de säger inte det, det står väl i deras grundlag? Iran. Ja, det är en ja, men Det står väl i deras det... grundlag att judisk stat? Ja. Den, den måste vara judisk. Men, men det alltså, finns ju något, alltså, du, det, är så, det, det, är ju en gammal sanning att du kan liksom du kan kalla en jude för vad som helst, men kalla honom inte jude, för då kommer han bli arg. Ja. Jo, <laughs> det är fan sant. Ja, men det, är, det är ganska roligt i sammanhanget, för det är inte så att liksom, FN bara satt där och bara, nej men ska vi bilda ett nytt land? Så här, kan vi se vilka som flyttar dit? <laughs> <laughs> Och judarna bara hej! Första kvarn! Hej, det Sen bara, kom de som individualister där en efter den. Liksom, ah, bor du här också? Ah, shalom, shalom. Nej, det var inte så viktigt. Och tar vi det då, ja, Aron, för, jag vet inte, han lyssnar kanske inte, men jag säger kanske det finns en chans i alla fall. Då kan vi bara titta på det faktum att det var hans kompisar, hans, alltså, judarnas kompisar i SS eh, som hjälpte till att bygga kibbutzer. Eh, som tog judar i, i eh, samarbetade med judar i Tyskland och hade kibbutzer på tysk jord där man lärde dem om jordbruk och sånt för det fattade de inte innerstadsjudarna. Gick runt där med sina kaftaner eller vad de gjorde så då lärde man dem det, så skickar man ner dem till Israel. Det finns medaljer med hakorset på ena sidan och sen så Davidsstjärnan på andra sidan, vänskapsmedaljer och olika så vidare. Olika sidor av samma mynt. Precis, Några. olika sidor av samma <laughs> mynt skulle en tredje säga då i sammanhanget. Åh, herregud va. Um, nej men och det var, det var så, och jag menar den här Endlösung eh, der judefragen eller någonting, den, den boken den är ju skriven av en jude som diskuterar hur man ska hur huruvida lösningen ska ske på judefrågan, det är ju judarna själva och han, den juden, han säger ju Madagaskar. Det var inte nazisterna som sa Madagaskar, det var ju en jude. Uh, och så vidare. Vi har ju Irgun, va? Um, uh, terroristorganisationen, samarbetade med nazisterna och sköt britter i Palestina uh, för att de var polare med nazisterna. Eh, och så vidare och så vidare. Ska vi fortsätta liksom? Det är så jävla o... Den här flammen är så jävla intellektuellt ohederlig och det är de allihopa för de vet inte ett skit om det här. Eh, till skillnad från mig, Björn och dig, Dan och flera andra va. Eh, så lägg av Skärpning, annars blir det fan en... Ja. Men det är ju väldigt Bra. många som, inklusive jag själv då, som svarar och efterfrågar en, eh, ehm, ja, men en källa då. Eh, till um, till detta. Och det han presenterar... Vilket då? Mm. Uh, det, det, liksom, det, det, tog ett tag, men han svarar inte mig, men han svarar någon annan här. Uh, det han presenterar här är då det här citatet. Och det är då från Fords översättning. Och så står det så här. Mm. The relentless world Jew fights for domination over the people. No nation can remove this fist clutching at its throat except by the sword. Only the united strength of a powerfully concentrated national passion can rebel against the international enslavement of the nations. However, such a process is and remains a bloody one. Hmm? Deserve to have this done to you. It's now unfolding because you're not. I knew right from the second you came walking so right Cause you mama's house, my mama's house. Fire red flames Sunsets in the sky, going out, staying in, staying up long nights. Now I'm waking up alone, wishing I could move on. Blocked your number and bought it help, but it don't. play. They're all my favorite songs. Today's best country, kickin' Country. sometimes newspaper journalist accused of treason says state investigators still have not plea. his alleged crime was over six months after Ivan Safronov, 30, covered military affairs as a reporter before starting work at Russia's space agency last May. He was July and is being held in prison, accused of passing military secrets to Czech Republic. The Kremlin declined to comment on Safronov's. It says it's up to Russia's courts to review the case. As debates rage across the country over whether schools should teach online or in person, there is no question the pandemic has been hard on children whether or not the schools have been reopened. A flood of research in recent months have found an alarming spike in depression and anxiety among children and their parents. Multiple studies have found that students, especially those with disabilities and from low income families, are learning less than they should. But a new study from NBC News and Challenge Success, a nonprofit affiliated with the Stanford Graduate School of Education, burst to shed light on the differences between students whose classes have been exclusively online and those who have been able to attend in person at least one day per week. And that's news and information. I'm Alan Edwards. charm. But I was just developing my own style. i pay a price being independent. If a rule one break, I'm gonna bend it. I'm soft like a woman, like a man. my mind. Lay my heart out The thing about the Name Your Price tool from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the Name Your Price tool from Progressive. We probably. Hey, we get it. You want to be hearing a Progressive commercial right now? Let us tell you something you do want to hear. On the side of the road to illustrate all the snow and the rest of it, then upload it top powered by a generator to class. concept is the hi-fi stereo, some of the best stereo. Hellifer's local radio station. now playing the Bruce Katz Band Turkey for all you three listeners. gonna get a thrill. Trip on me, got the thrill by Goni, and you will see. I got the bug, I got the bug, I got the B-U-G, I got the bug, I got the bug, I got the bug, I got the B-U-G, I got the bug, I got the bug, I got the bug, I got bad, bad, bad bug. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, 98,1. Åmål och 101,6 Mellerud. erfarenhet healthy nerve and brain cells, helps make DNA, help the body produce more energy, help produce healthy blood cells, essential for proper nervous system function, and so much more. You can take all the energy drinks and they won't do anything if you don't have the basics already in your body like vitamin B12. Whether you're old, whether you're young, whether you're black, whether you're white, whether you live in Japan or the United States, Ultra 12 is the best vitamin B12 you're going to find out there. It's uber absorbable and it's 50% off right now at InfoWarsLife.com. I'm not going to sit here and waste your time or my time and rattle off the success InfoWars has had. If you're paying attention, you know what we've done together. But I'll tell you this the technocrats are really upping their game and they are trying to destroy all independent forms of media. They're trying to shutter and silence human resistance. So now is the time to understand that everything we've talked about has been proven accurate everything you warned your friends and family about is turned out to be true. So it's now that your credibility's way up. The power structure is going to silence those of us that they can it's up to all of us to not let them silence any of us. We have the power, but the sun is setting on humanity and setting on free speech. We have to make sure that we fight hard right now to make sure that long dark night doesn't come. So the polar Welcome back, ladies and gentlemen. Alex Jones here from our studios with No Power. We're able to remotely upload this to band.video and then we're able to get it to GCN up in Minnesota during this giant cold blast. They're 30 below, but they're used to the cold, so they're able to stay on air with their generators. So that which doesn't kill you only makes you stronger. And that's an example of how we're so domesticated down here in Texas because we're never hit by a cold blast of air like this. That's why the globalists want to keep us domesticated on so many fronts. So we have participation trophies in school and you're not supposed to have contact sports. They're not doing this to protect us. The nanny state is there to domesticate us and control us. So earlier today, I taped some of the clips you just saw. And I talked about how it's Agenda 21, Agenda 2030, the Great Reset, how they purposefully shut down the three major power plants in Austin and over 100 others around the state of Texas, and how even local newspapers admit that that's why they've been told by Austin Energy that there's not enough power. Then the crew showed me local news articles where they deliberately turned the power off, admitting they didn't have enough power. And so now Texas has to get power from outside states when just 10 years ago, before Obama started all this, we were supplying all the neighboring states. Spain used to supply the countries around them with power. They shut down their coal power plants. So this is military war. And all the coal plants in the world don't put out as much as a volcano erupting does. A big volcano, like Mount St. Helens or Krakatoa. So it's just crazy to know about Agenda 21, Agenda 2030, to know about the New World Order and to now be living in it and to realize that the Google owners, Sergey Brin and the rest of them, were 50, 60, 70, 80 million dollars. They have 50,000 acres, 40,000 acre, 20,000 acre palatial palaces and dozens of private jets and yachts and women and, and everything they want. And they're just, oh, you're locked down, you're non-essential. Oh, oh, you can't have a car or air conditioning like Barack Obama said. Eric Schmidt of Google says the same thing. And that's their only pleasure is Bill Gates with all his giant mansions. And I was reading he has like a 40,000 square foot house, another 30,000 square foot house, and one of the biggest yachts in the world that cost all, you know, $500 million or something. But that's okay because he's Bill Gates and he wears a pink sweater. And, and, and, and, and he's there to tell you how to live your life. So it's official that now we have rolling blackouts like California does in the summer and in the winter. And they're just training us to accept it. The power went out of my offices last night. My crew, my engineers have been here all night not sleeping. And there's no power here other than the generators that are only able to power some of the equipment to get us ready for the show tomorrow. So again, this is living under feudalism with these robber baron criminals that work for the big banks that have created quadrillions in fake currencies and have taken over. And they're now telling the Western world, you've got to be poor for the earth, but they're going to be fabulously rich. And then you learn from the ice core samples and the mud core samples and the glacial samples. That years ago, there was many times higher carbon dioxide and oxygen in the air. And then you learn that 50,000 years ago there was, and you see the graph of higher carbon dioxide going down towards our modern age and then barely bouncing up. And it's so infuriating. That's why plants used to grow so giant. That's why animals used to get so big because they had more oxygen and more carbon dioxide. And we know this in studies. If you double the carbon dioxide in the atmosphere, plants grow much bigger, much healthier, bigger yields, more healthy. They now know the Sahara Desert has been expanding rapidly since the last ice age because of lower carbon dioxide for plants in the atmosphere. It's crazy, like God put oil in the ground or whatever did it so that right as the earth needed it, we could terraform it and create a better atmosphere. You know, Mars, uh, NASA believes, and I look at the science, I think it leans towards that. I don't just believe what they say. Some millions of years ago was had its lower gravity. It was a colder planet as well, further out from the sun, and so it couldn't keep its atmosphere in. And so the water that had been trapped in its development of the planet off-gassed over time, and Mars lost most of its water. Some of it's still frozen beneath the surface. They've now sent probes down to confirm that because Mars is a lot smaller than Earth, has lower gravity. And I remember Buzz Aldrin told me about this on air, but also off air when I talked to him in Los Angeles. He told me, oh, we found water on the moon, but that's classified. In a year, the Indians are going to crash a probe into it to shoot debris into the atmosphere. They're going to find water. We already found it there, but we like to let them, you know, discover it. And sure as hell, a year later, it all, like he said. So there's just a lot of crazy stuff going on. The real way to have wealth is to say something's off limits and to say you can't use coal. I mean, coal is totally clean with the scrubbers they have and the systems they have. All that comes out is carbon dioxide uh, and water vapor. And and people say, well, Jones, you must be making money off of uh, off of off of uh, coal because you keep promoting coal all day. Uh, no, I don't want the lights to go off. I don't want us not be able to compete with China that has more coal power plants than anybody else that are dirty. So listeners ask me, why do you obsess over energy? Energy is everything. The sun is our main energy. Ancients worshiped the sun because it was what grew the crops and warmed them and they knew standing in it would make them get healthy if they were sick. They didn't know about vitamin D3, but they knew ancient Egyptian doctors said if you're sick, take, pick royalty out and lay them out in the, in the midday sun so that, so that the sun god will heal them. They knew. And so the sun is energy. It drives almost all of our climate. Light, carbon dioxide, oxygen, and water is the carbon cycle. And if you take any of those, you have death on the planet. Well, people know water's good. Folks know oxygen's good. And they know the sun's good. So what is it they attack? Carbon dioxide. Because it sounds like monoxide. Penn and Teller did it 20 years ago. I did it 15 years ago. We ought to go out and do it again. Go out, you give people the name of Water Scientific, 95% say ban it. we talked to over 100 people, only a few went, wait a minute. We're like, dihydrogen monoxide, it's everywhere, it's toxic. If you drink too much of it, it can kill you. Um, it, it, it, it, you know, it, it, it, they're like, yes, I agree, we should ban that. That's water. Even better 99% of the studies we did out interviewing the public, unofficial study, but we're just talking to the republic. public. If you give them the name of table salt, oh my God, it sounds like Satan. I mean, table salt has a really scary name, and the average person will come to you and will say, let's ban that. So carbon dioxide is a tiny trace gas and is essential to life on this planet. Without carbon dioxide, we're done. But look at the bankers. They know how dumb we are, how ignorant. So they list it as a toxic chemical. They list it as a pollutant. When it's a trace gas impossible for Earth on terra firma. Impossible for life on this planet. And they turn it around as a bad thing. Whew, <sighs> this is terrible. I mean, I'm literally in the dark I don't take for granted power at my house, power at my parents, power at my crew. And most of the crew that's here that came in today don't even have power at their home. They're, they they have natural gas. One of my crew members' family is in Rock, and they've got stove on, and they're staying in the kitchen and listening to the radio because they don't have any power, and it's 18 degrees. That. And, and, and think about how we started this hour. Think about the head of the carbon tax operation up in um, Massachusetts when he said, the enemy is the old retiree. They're who we've got to break their will. They can't have heating. And they're teaching us. Oh, they can turn up the power. They could do, no, no, no, but see, there's a carbon output. And so even Texas has turned its plants off. Oh, the governor may say he's a. The lieutenant governor may say it's against it, but the cities took taxpayer money and built those billion dollar plants in the 80s and 90s, and they shut them off in the last 10 years to prove how good they were. And now poor people are all over Texas freezing their asses off in the cold. Because it's not just here. So many towns around the state own their own little coal power plants that boiled water and turned a turbine and created energy and put out wonderful carbon dioxide and water into the air. And all that's being taken away. So it's fundamental. Your speech is being taken away. Your right to travel is being taken away. You're being told you're not essential. You're being told roll over and die. Don't do it. Fight back now while we're still on air, barely. Infowars.com forward slash show. Band.video. Take those links now, hit your email addresses, your text messages, everybody know and say the truth is still alive, but we don't know how long. This is a globalist assault. It's all part of a test. And unless we realize it, we have no hope. I'm Alex Jones. The next hour is coming up. Please stay with us. Finally, we're seeing major state governments in the United States running TV and radio ads saying, everybody Take your vitamin D3, take your zinc, and take your. It's essential for your body cells to maintain your health. Essential means you must have it. It's been sold out for months. It's winter sun. It's back in stock with vitamin K. Both are essential for your immune system and for your body. We got a limited shipment in. It's 25% off. Winter Sun has vitamin D3 highest quality with vitamin K, taken sublingually under the tongue. Limited amount, 25% off. Get it with Ultra 12, now back in stock together for 40% off, or Ultra 12 by itself 50% off at InfoWarsStore.com. But whatever you do, visit InfoWarsStore.com today because your funding of our operation is critical. You are the folks that sponsor us. We don't have George Soros funding us. It's you. So thank you all for your support. Winter Sun, back in stock for a limited time. As negative as times are right now, and as depressing as things can be, you have to understand that this is all a test. This experience, this life on this planet is a reckoning it's God giving us a chance to work things out in the third dimension so we can decide where we want to spend eternity and what level we want to go to. And it really does come down to that. So as sad as things are and as evil as things are, look at all the good in the world as well and realize that God is the author of our consciousness. God is the author of us having our own will. God is the author of us having free will and that free will is a beautiful thing. And when you look at mainstream media and Hollywood and this whole evil culture and Washington, D.C. and Fauci and the, and the mass cult, it's all about dominating your free will. It's all about telling you you're dirty, you're ugly, you're bad because Satan hates you because you're made in the image of God, the creator of the universe leading a frontal assault on the lies of the New World Order. It's Alex Jones. Everything you are, everything you'll ever be is on the line now. Your identity, your spirit is on the line, and you've got to realize this is so damn real and you're under military attack. It's just incredible to watch the wages of the New World Order, to watch our economies and our speech and our culture shut off, to watch the racism and the division promoted by the left in the name of unity, to watch the destruction of our sovereignty, to watch the pulling down of Western culture because it's not compatible with this nightmare globalist operation that's so anti-human, it's like space aliens created it cut our power off, divide us, attack our families, say there aren't two sexes, sterilize little boys in mass, telling them it's trendy. This is a dystopic scientific nightmare worse than any science fiction book ever written. And the nightmare only stops when we admit it's happening and we say no to it. All the proof is posted at Infowars.newswars.com. In game is posted for free on YouTube. They took it down off Amazon. I'm just asking you as leaders out there to realize how important you are and to get out of your comfort zones and stop just quietly going along with this. Go out, get aggressive legally and lawfully and raise the alarm. It's going to get so bad in the future, you're going to be fighting then no matter what. But I suggest you do it now so we get even more ahead of this. If we hadn't done this for 27 years, if others hadn't been aware of this, the scent was perfect. In the moon, there must be many ways to ask her to my room. Why didn't I dare? Well, every hour I try to get something done out on the weekend when I'm just having some fun. summer Gracias. have been promise never fade. In the sun and in the rain, it's quite the same. It's never gonna change. I've changed. do I?